Троє рибалок з вигляду міських. Мабуть, теж приїхали ракетою. Дід і баба зустріли Сергія радо. В діда обличчя було, мов з міді куте, аж чорне, у баби трохи біліше, але так само засмагле на холодних вітрах. Дід високий, худорлявий, з носом бурячиною ще й чорні бородавки по всьому обличчю. Погляд нишковий, недовірливий, з-під лиштви шапки, що одпоролася і висіла козирком. Баба маленька вертлява, але, видно, в'їдлива, як пес, котрого спускають з ретязя тільки для того, щоб когось покусав. На Ірину покосували, але не запитали, хто така і ким доводиться ірші а вона під їхніми поглядами не змітилася, хоч дорогою не раз думала про те, як матиметься перед тими людьми. Тепер її не обходило, що вони подумають про неї. Ці люди самі жили в мовчанці і в чужі таємниці не входили. Сергій перед ними тримався й зовсім невимушено, проте не відрекомендував її як дружину лише кинув мимохідь. Ми ну, оце з Іриною, мабуть, щоб знали, як її називати. Коли він сказав, що вони хочуть перебути до завтрашнього вечора, баба аж у долоні сплеснула. Ой, як же це гарно. Ми на вас і хазяйство покинемо. Нам так треба, так треба в село. Внучка виходить заміж. І вже не знали, що й робити. Ти тут Сергію порядкуй нагодуєш на ніч курей і вудки повитягаєш. Вудками дід і баба займали берег навпроти наметів. Але ти, зрозуміло про людське око. Сергій жодного разу не бачив, щоб старий витягнув вудкою хоч під шкура. Розкладайки, знаєш де, там і постіль, а ми зараз і зберемося. От спасибі тобі. Мабуть, тебе нам сам Бог послав але таки не втрималася, побігла і ще раз полаялася з хлопцями. За що звідси було розібрати важко? За якесь паліччя та глей, який вони копали на прикорм. Ірина, котрій у першу ж мить не сподобалися діди баба, прошепотіла нам пощастило. Коли вже діди баба зібрали клумаки, Дід підтягнув за мотузок до берега плетену корзину і натоптав ваоську живих лящів та судаків. Вона запитала, а якщо хтось приїде вночі? Дід подивився на неї примруженим оком, вертонув ним, немов буравчиком, сказав ніхто не приїде. К чому цей вопрос? А якби хтось і приїхав, не обращайте внимання, спіть поправив на голові шапку з каплатим вухом, поплював у руки і завдав на плечі клумаки. Їхні постаті ще довго метлялися серед лугу. Сергій обійшов господарство. За наметами, один з яких був військовий чотирикутний, мабуть, відслужив в армії свою службу і дід та баба виміняли його в каптьорщика за пляшку, виднілась якась яма, накрита дошками. Лежала купа обкорованих палець і стояла клітка з курми. Більше не було нічого. Дід і баба, очевидно, любили порядок. Під крутим, але невисоким берегом у діда був причал, там стояв човен. Ти сердися. Тобі тут не подобається? запитав Вірини Сергій, бо йому здалося, що вона нахмурила брови. Ні, тут дуже гарно. Ходімо на місток. Він на хвилину загаявся, шукав, де в діда та баби дрова. А коли рушив і собі, Ірина вже стояла на містку в купальнику. Нейлоновий купальник сріблисто зблискував проти сонця і сама була сріблиста.